الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga da nas počasti da sačuvamo one blagodati koje nam je On dao tako što ćemo na njima biti zahvalni. Molim njega da nas počasti da ćemo ostvariti one blagodati koje želimo lijepim mišljenjem o stvoritelju i stalnim činjenjem dobrih dijela. i molim Allaha da nam otvori oči pa da vidimo koje blagodati imamo, a nismo ih svjesni. Kako bi na tim blagodatima njemu uzvišenom bili zahvalni. Salavat, salam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku, miljeniku Muhammedu salallahu alihi wasalam, njegovoj časnoj porodici, plemenitima ashabima, vitezovima Islama, neka je mir i spas svima onima koji slijede Islam i uputu Islama do sudnjega dana. Draga braće i poštovani sestre, mi smo, hvala dragom gospodaru, ušli u dio sahiha imama Buharije koji govori o abdestu. Prošli put smo počeli ja bih vas zamolio da prije nego što pročitamo hadis koji smo pripremili za danas, da se sjetimo dovom ovog velikana imama Buharije i da se sjetimo njega dovom ili fatihom. Ridan lillahi fatiha. Prošli put smo opisali abdest Rasulullah sallallahu alaihi ve Skrenuli smo pažnju na činjenicu da je Rasulullah abdestio prvući dijelove tijela koji se trebaju oprati jedan put, dva put, tri put. Nije nikada više od toga pa smo kazali ne trebamo mi odudarati od onoga što nam je Rasulullah ostavio pa smo ukazali koliko je bitno da čovjek musliman i muslimanka ni u čem ne pretjeruju, pa posebno da cijene blagodat vode prilikom uzimanja abdesta i to je nešto gdje nas imam Buharija odgaja, jer na samom početku knjige o abdestu on govori o tome nemojte pretjerivati. I tu je onaj hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam inna hade dine metin, zaista je ova vjera jaka وَلَنْ يُشَادَ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ I niko neće pretjerivati u vjeri, a da ga vjera neće savladati. Treba savladati i naučiti vjeru. Živjeti. Živjeti u svim odnosima koje imaš. I ne dozvoliti da bude vjera ta koja tebe savlada. Jer je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao, zaista je vjera jaka. Zašto? Pa čuvate od svega. Prije nego što uđemo u drugo poglavlje. Dakle, prvo poglavlje je bilo opis abdesta Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, pa je spomenut kuranski ajet kada ustanete namaz da obavite, operite lica svoja, ruke i već kako se u ajetu navodi. Zatim opisuje se da je Resulullah abdestio sallallahu alaihi wasallam perući svoje lice, svoje ruke, svoje noge i potirući glav i onda se spominje da Resulullah sallallahu alaihi u tome, u tome nikada nije pretjerivao. Ulema nas je naučila. Kada vidite čovjeka da uzima abdest relativno brzo, kaže znaj da je to čovjek koji je učio pred ulemom. Zašto? Jer obično onaj koji učio iz čitaba, šta uradi? On uđe u halu ili u abdesthanu i nikad izađe. Pa ga nema 5 minuta, pa ga nema 10 minuta, pa ga nema 15. Zašto ves ves? Šeitan lanetullahi alihi napada jesam li oprao dobro lice ili nisam oprao. Jesam li ruke ili nisam. Pa gleda malo se osušlo, sunce jako, vidi ovdje suho, pa opet abdesti. Jel razumijete? Ono gdje nas štiti fik, razumijevanje, pravilno vjere jeste da ti vidiš čovjek ušao za minutu, dvije, tri izašao abdesti. Stao na namaz i ono što je mogao provesti u hali abdesti, proveo na, na namazu pred Dakle, od pokazatelja fikha, razumijevanja vjere, jeste šta? Da čovjek relativno brzo uzme abdest. Ne mora prebrzo, ne mora da štopaju. Ili da kaže tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu pa bile flaše. Pa flaša od litar, od pola litre. Pa kaže, jedan vidite skolično sam, kaže abdesti. I to, to je pretjerivanje. I to je pretjerivanje u drugom pravcu. Onako kako ne smije čovjek pretjerivati da puno peri. Tako ne smije. Mi smo učili iz fika, ako se sjećate, da je minimalno da voda prijeđe preko toga, da se to skroz slaži. Ne smije ostati ništa su. A normalno ne treba, ne treba ni pretjerivati. I to je ljepota islama, ravnoteža. Pazite, ravnoteža između Dunjalka i Ahiret. Kako ide dova koju nas je gospodar poučio preko svoga milenika Muhammeda s.a.v. Rabbena atina fid dunja hasana Gospodar daj nam na dunjalku da nam je lijepo. Wa fil ahireti hasana. I na ahiretu da nam je lijepo. Vatina adaben nar i sačuvaj nas patnji u vatru. Kaže Ulema, vidite, ipak su dvije trećina ahiret, jedan, jedna trećina dunjalu. Jer ide na početku gospodar da nam na dunjalku da nam je lijepo. Pa onda na ahiretu da nam je lijepo i sačuvaj nas vatri. Znači jedna trećina je subhanallah, ravnoteža uvijek čovjek musliman i muslimanka nastoje da očuvaju tu ravnotežu. E sada, poglavlje koje ćemo pročitati jeste babu la tukbalu salatun bi gajri tuhur. Ne prima se namaz bez čistoće. Vi znate da je uslov valjanosti namaz muslimana i muslimanke jeste da je najprije čist od upluka, a drugo da je uzeo on ili ona da su uzeli abdest. Ja bih vas zamolio samo malo da se pomirite naprijed, da, da ne stoji na vratu. ovaj, ovaj naslov, naslov poglavlja, dvije stvari su vrlo bitne. Ja bih vas zamolio da imate u vidu. Nikada, nikada nemojte sebi dozvoliti da se miješate u ono gdje vam Allah apsolutno nije dao nikakvo pravo. A čuvajte se, čuvajte se, da ne pazite na ono gdje vam je Allah dao obavezu. Allah meni i tebi nije dao pravo da sudimo namaz je primljen ili nije primljen. Nego nam je dao samo pravo i obavezu da naučimo kada ispunjavamo uvjete za namaz, a kada ne ispunjavamo. I prva stvar, odmah uvod. Danas ljudi sude kad je namaz nekom je primljen. Odakle ti To je agiretska kategorija. To dragi gospodar zna, ne znamo ti ja. Imam Buharija kaže ne prima se namaz. Zašto? Zato što je to tamo gospodar na ahiretu kaže nije se abdestio kako treba. Možda se čovjek nije abdestio kako treba zato što u čarši gdje žive muslimani nije bilo dovoljno predavanja iz fikha da ljudi nauče fikha. Možda smo mi odgovorni. Možda će se meni ljudi kačiti zavrat što nisam rekao slušaj brate kad ustaneš da abdestiš uradi ovako, ovako, ovako to je, to je ono kako bi abdest bio valjan. Vi znate da je Resulullah s.a.v. rekao, onaj od vas ko vidi loše, neka to svojom rukom promijeni. Pa ako ne može svojom rukom, neka to promijeni jezikom, neka kaže. Ako ne može jezikom, neka barem srcem. Danas je minimum minimuma za muslimana koji je musliman, istinski muslimanka. Jednom heptično, jednom u dvije hepte da, da sedne i da nešto nauči o svojoj vjeri. Ovo što sam vam rekao, pazite se, onoga što apsolutno mi nemamo pravo da sudimo je namaz primljen ili nije primljen. Što Hazreti Omer kaže, ima ljudi koji čitav život klanjaju. Allah im nije ni jedan namaz primio. Ima ljudi koji čitav život klanjaju. Allah im nije ni jedan namaz primio. Jer Allah ako ti primi namaz, primio te kao vjernika i vjernicu. Primio te kod sebe. Sada, to je prva stvar vezano za ovaj kabul, jel? za primanje kod gospodara. I mi zato kad završimo sa namazom, što kaže Hasan al-Basri, kaže, smijemo se, a ne znamo. Možda je Allah Želešanu pogledao na nas i rekao, ovi robovi kod mene nemaju ništa na ahiretu. Kaže, da ste vidjeli ashabe Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, vi biste za njih rekli, nisu oni svi svoji. A i oni bi za, njih, za vas rekli, vi na ahiretu nemate ništa. Uvijek je bitno za muslimane i muslimanku da razmišlja o tome koliko je on ili ona odan dragom gospodaru. I to je suština vjere. Čak gospodar kaže eki misalate salate li zikri. Obavi namaz. Zašto? Da bi se meni sjetio. Namaz je naš, naša borba protiv nemara. U toj prva, prvi korak u borbi protiv nemara jeste da razvijemo kod sebe svijest o gospodaru. A to je ovaj svijest o Allah zna čiji je namaz prim To je prva stvar. Druga stvar, tuhur, čistoća. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je rekao et tahuru šatrul iman. Kaže čistoća je pola vjerovanja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže čistoća je pola vjerovanja. S druge strane kaže onome ko se oženio, kaže polovinu vjere si sačuvao, kaže pa se Allaha boju u drugoj polovini. Hoće reći ušao si u brak, ušao si ono što je halal. Zadrži i ovu čistoću vamo. Namaz obavi, obavi ono što se od tebe traži. Subhanallah, s jedne strane kaže čistoća je pola vjerovanja, s druge strane kaže brak je pola vjerovanja. Kao da meni i tebi Resulullah kaže sallallahu alaihi onaj ko čuva čistoću duhovnu i tjelesnu i onaj ko se čuva ovih velikih grijeha, mora ovoga, on se on je sačuvao svojima. I zbog toga jedan od zadataka nas, muslimana i muslimanki ove generacije, jeste da pripremimo se da naši brakovi budu na ova dva principa da budu prvo na principu takvaluka svijesti u gospodaru, ja ne znam, možda Hanuma moja kad podigne svoje ruke pa kaže gospodaru primi moga muža, to bude bolje nego sve moje dove koje sam pručio za život. I obrnuto. Jer ja ne znam, ne znam čija se dova prima. A ne što ona zna, ona je žensko. Merhaba. A Hazreti Hadidža je muško bila, jel da? Hazreti Hati, Allaha mi dragog, da su Ebu Bekra pitali, ko je bolji? Ko je bolji ti ili Hatidža? Šta, možda, šta bi Ebu Bekru odgovorio. Ja ne znam, evo, vi meni recite. Pa tvoja mati koja te je rodila, možeš nikad kad vam reći bolji si Rodila te najviše je bolilo i kad se porodila najviše te je voljela. Prva stvar, sačuvati čistoću. Mi moramo zaista sačuvati čistoću sačuvati sačuvati takvalu. Danas ima mnogo onih kojima je Allah dragi dao, dao znanje. Međutim, danas sam pročitao jednu, jednu rečenicu koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Kaže, lošili li su znalci oni koji svojim riječima pozivaju u džene, a svojim dijelima u džene. I ta rečenica ne može, ne može čovjek da se ne naješi. Lošili li su znalci oni koji nešto znaju o islamu, ne mora on biti alim. Loši li su znalci oni koji svojim riječima pozivaju gdje? U džennet a svojim dijelima pozivaju u džehend. E, tu čovjek se zaista mora zapiti. Kaže jedan, pa što ne čuješ šta ti govorim? Kaže, preglasno radiš. a pa ne mogu da čujem. Znači, toliko su glasni tvoji postupci da tvoje riječi do mene ne dopiru. Radiš nešto što je toliko glasno da ja tebe ne mogu da čujem šta govoriš. Jedan možda od razloga što nam se ljudi ne odazivaju jeste upravo ovo. Što mi preglasno radimo. Preglasno radimo ono što je loše, pa kada govorimo ljudima činite dobro, oni kažu preglasno radite. 135. hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zabilježen u ovoj zbirci jeste hadis حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي prenio nam Ishak ibn Ibrahim al-Hanzali قال أخبرنا عبد الرزاق obavijestio nas Abdul Razak قال أخبرنا معمر od معمر عن همام ibn منبه od همام ibn منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول da je čuo Ebu Hureyru radijallahu anhu da, da kaže šta je čistoća i šta je takvaluk samo jedna mala jedna mala jedna, jedna mala finesa iz života ovih velikana Ovaj Abdurrezak je jedan od najznamenitijih učenjaka hadisa koji je živio za vrijeme života imama Ahmed ibn Hanbala. Imam Ahmed čuje, ima Alim modu da ga čuje. Imam Ahmed u Bagdadu, ovaj imam Abdurrezak u Jemenu. Znate koliko ima nama kad vidiš ono, još pustini. Gudure što kažu. I dođe i kaže, krenut ću na hađ, pa kada završim s obredima hađa odo, odo iskreno, odo radi gospodara, da da oslušam hadis od Abdurezaka u Jemen. I kaže, Allah dragi, hoće da olakša svome robu. Dolazi nahađ imam Ahmed ibn Hanbal kad vidi imam Abdurezaka nahađ. I zajedno u tawaf. I kaže učenik od imama Ahmeda, kaže, hajde da čujemo od njega hadis ovdje. Ne, ne, kaže, ovdje smo došli nahađ, a ćemo u Jemen da slušamo hadis. Neće da, ne, čistoću svog nijeta neće da pokvari. Ja sam ovdje došao da ibadeti. A ja ću za njim otići da tražim znanje. To mi ne umpede dok sam, dok sam čitao sene. Je kulu pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam znači ovo je bio senet, bio niz prenoslaca a sada imamo tekst hadisa, metan hadisa Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda nije primljen namaz onoga koji je izgubio abdest dokle god se na abdesti. Kale ređulon min hadra meut, jedan od ljudi iz hadra meuta reče, mel hadesu ja, ja Eba Ebu hurere, kako to izgubi abdest? Kale fusaun eudurat, kaže kada ima ove fiziološke potrebe, poput mokrenja, poput onoga što smo navodili, da čovjek, da čovjek gubi gubi abdest kada, kada se to desi. E sada, ovaj hadis Rasulullah s.a.v. je vrlo kratak. Nije primjen namaz onoga koji izgubi abdest, nije primjen namaz onoga koji izgubi abdest dokle god se, dokle god se ne abdest izna. Tri su opasnosti za čovjeka koje mi vidimo u svojim životima za sve te tri opasnosti. Abdest je ključ za nama Međutim, vjerujte, ako abdest pravilno razumijemo, može biti i ključ za naš uspjeh u životu. Abdest je, kako se kaže u predanjima, oružje vjernika. E sada, koja su to tri dušmana koja se trebaju abdestom sustiti? Pogledajte kako nas Lema uči. Kaže, prvi dušmanin je i to se, ja često to spominjem u predavanjima pa ćete prepoznati. Kaže kalbi bi da se srce veže za bilo koga osim dragog gospodara stvoritelja. Dobro. Druga bolest kaže ta'atul kuvatil kaže da se pokoriš sržbi svojom. I kaže treća ta'atul šahvanije, da se ti podčiniš svojim prohtjevima, a ne da prohtjeve počiniš sebi. Da ih kanalčiš, da kažeš ovo je halal prostor za to. E sada, kuranski ajed koji je ove tri bolesti, opake bolesti, koje trebaju, treba nam neki štit od njih. Gospodar kroz jedan kuranski ajed sve tri poredao. Kaže uzvišeni stvrtelj u suri Furqan وَالَّذِينَ la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Kaže oni koji se mimo Allaha, mimo Allaha nikome ne predaju, nisu odani. Allah gospodar je nad svim. Prvi u mom životu. وَالَّذِينَ la yad'una ma Allahi ilahan akhar. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ I ne ubijaju kaže onu osobu koju je Allah zabranio. Allati haram Allah A sržba, vrhunac srđbe bi bilo da kidišeš na život nekog ljudskog bića. Vrhuna srđbe. I dalje završava ajd. je jeznun. I ne, ne čini je A vrhunac grijeha, ovdje je treće opasnost da čovjeka jeste zinalog. Za sve tri stvari je lijek abdest. Prvo, kako? Da budeš svjestan gospodara, trebaš se pripremiti. Proučiš bismilu, abdestiš se. Zar se ne boriš protiv širka? I zar, se ne boriš protiv toga da tvoje srce ne bude vezano ni za koga mimo Allah? Čak kaže u trenutku, kaže jedan ahbab, zatvorila im se sva vrata. Kaže, ja odšu abdest i uklanjao dva rekata. Nisam ni preselamio, Allah mi riješio problem. Jer kad ja mislim da ja rješavam sebi probleme, ja napravim sebi pet problema. Na onaj jedan. Jer srce, pazite, Allah dragi daje tako. Kad se ja vežem za bilo koga, Allah mi možda ne iskušenje preko te osobe. I to, to je najčešće. I zbog toga Resulullah nas je učio Allahumme i nije eluke hubbek Gospodaru moj, molim te da tebe volim Wa hubbe mene ahabbek I da volim onoga ko tebe volim. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي حُبِّكَ Kaže i da volim ono djelo koje će mene približiti tvojoj ljubav, da tebe volim. Jer ako mimo tebe volim, onda sam svoje srce vezao. To je onaj skriveni širk. Kada si dragom gospodaru pripisao druga u smislu da ti je neko jednak E druga stvar, pokornost ovo je, kaže, sržbi prva manifestacija sržbije braće i sestre jeste zulum, da učiniš nepravdu. Nepravda je da daneš onome kome ne trebaš dat ili da uskratiš onome kome trebaš dat. To je zulum. I vjerujte mi, Allah dragi mi je svjedok, više se bojim za umet Islama na Balkanu, ne samo u Bosni, nego na širem Balkanu, od zuluma koji mi jedni drugima muslimani činimo, nego sve snage dušmana. Zar nije Resulullah sallallahu rekao Ittaku davat al mazlum. Čuvajte se dove mazluma. Fa innehu lejse bejneha wa bejne Allahi hijab. Jer između Allaha i te dove nema perdi. Ona se prima. Kaže se u jednom predanju od Resulullah وَلَوْ kanet kafira Kad bi to kafir proučio dovu, rekao je Arab, gledaj šta mi ovaj musliman uradi. Allah će dati da se ta dova primi. Zulum svakom ljudskom biću je haram. Pa čak i onome ko ne dijeli sa mnom i sa tobom ovaj identitet vjere i odanosti gospodara. Sada, ova treća stvar, strast protiv. Koliko sam puta spominjao, Allah dragi nam je dao čista korita da poteče ono što nam je On dao. Pazite, strast sama po sebi nije pozitivna ili negativna. Isto kao što benzin ili, ili, ili nafta nisu pozitivni ili negativni ti možeš uzeti benzina i pošuti po svom autu i zapaliti šibicom, iz će i auto i onaj koji je u autu. A može taj isti benzin nasuti u rezervar i upaliti auto otići sa svojom porodcom na izlet, sa svojim prijateljima na izlet. Jel ti benzin ili onaj koga je upotrijebio kako ne treba? I zbog toga abdest za sve ove tri, kazali smo kako nam pomaže u vezivanju srca za gospodara. Znate da je Resulullah Bilalove papuče čuo u džennetu. Kaže, Bilale, kako si ovo? Kaže, nikada nisam abdestio da nisam klanio dva rekiata. Nikada. Šta je to? To je borba protiv vezivanja srca za bilo što mimo gospodara. I uvijek pod abdestom hodom. Srce vizano za svrte. Čak kada vidi nešto što ne priliči, odin kaže i posebno kada uzima operim svoje oči gospodaru, neka izađu u grijesi iz njih. To su mali grijesi, a neka izađu. Druga stvar, vezano za srđu. Vi znate da je Resulullah s.a.v. rekao, kada se neko od vas naljuti, šta je rekao? Neka se abdesti, odlično, znate. A kad se, koliko vas abdesti kad se naljutite? Ha? Drugi put kad se naljutiš, svi znamo, ali ja prvi. Ja se naljuti, ja kažem, onda kažem joj halal. Jel? A nisam poslušao Rasulullah sallallahu Da sam kaže Resulullah, ako mu ne pomogne sallallahu ako mu ne pomogne abdest, šta treba uraditi? okupac do te mjere. Zašto? Jer kaže sržba je od šeitana. A šeitan je od vatre. Kako se sržba gasi? Kaže sržba se gasi čime? to mi kupaj. Se kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam. Kaže ko se naljutio? Ko se naljutio neka sjedni. Kaže ako mu tu ne pomogne neka legni. Kao da Resulullah kaže odspavaj malo probudilo se u tebi ono što te može. Ja sam spominjao puno puta i treba opet spomenuti. Onaj trenutak kada je mladić nakon završenog fakulteta babo obećavao kupit auto. Pa kad je završio babo donio knjigu. Kaže babo je ova knjiga meni poklon obećao sam auto. I baci onu knjigu. Babi. I kaže babo pa uzmi sina. On uzma onu knjigu i izađe s knjigom. Više nikada do preseljenja babnog ne progovori s babom sržba. Kad je preselio babu, kažu mu, ah babi, otiđi. Otiđi bolam barem na dženazu, nemoj biti tamo. On ode na dženazu i kaže, kad se vratio sa dženaze, spustio svoga babu u mezar, nakon 20-30 godina. I kaže, vratio se tužan, Hanuma, djeca tu. Kaže mu Hanuma, kaže, što je tužan? Kaže, eto, babo. I on uzma onu knjigu, otvara knjigu, unutra uplatnica za auto. Šta je trenutak sržbi? Trenutak Sržbi može biti 20 godina zatvora jer sam ubio čovjek Trenutak sržbi. Kad šta je bilo na ljuću ja... Allah mu rahmeti. Čovjek se mora boriti. Sržbu ko ne obuzda. Kaže Rasulullah sallallahu sallam jedan od ashaba. Allahu poslaniće. Allahu poslaniće dadni mi neku preporuku. Kaže nemoj se srditi. Kaže opet dolazi. Allahu poslaniće daj mi preporuku. Nemoj se srditi. Treći put dolazi, Allahu poslaniće, nemo, nemoj se srditi i džene ćeš dobiti. Pazi, možeš se i rasrditi na sportelja svoga. Jer onaj ko se navikne rasrditi, desi mu se nešto teško u životu, kaže što je meni Allah ovo dao? Vidi kako sam ja dobar. Na koga se rasrdio? Na I zato karakter, ono što sam govorio, karakter promijeniti nije lako koji se stalno srdi, stalno srđba iz njega, naljuče se na stvoriteljama. I jedan od detalja iz života jednog našeg alima, kakve alime imate u Bosni, naše profesore fakulteta, akademija, kaže, preselilo mu je dijete, sin mu je preselio, na Ženaz kaže, pred svoga sina, čuo sam od ljudi koji su bili, a nisam bio prisutan, kaže Allah, u hadisu kojeg nam prenosi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko nije zadovoljan mojim određenjem neka drugoga gospodara traži to je odgoj to je odgoj srca, to je odgoj duše to je odgoj razuma da znam ja sam putnik ovdje putniku se svašta može desiti ali onaj koji im je dao da putujem zna gdje ja treba da dođem i on je, tako mi, tako mi njega, on je milostiviji prema meni od oca i od majke. Čuvajte se. Vidite koliko ima nasilja na našim ulicama. Pa ste ljudi, vaš dolazak ovdje u tabački meš, čudom se ne mogu načuditi, šta je nas okupilo nego ljubav prema stvrtelju, ljubav prema pejgamber. Pa ne, nema tih para koji su večeras mogle nas Ma nema te ni muzike, ni uživanja. Niko te nije, pazite da, da nema, ja govorim, da nema druge potvrde istinitosti vjere, to ti je dovoljno. Da smo došli da se podsjetimo jedne druge na stvrtelju da, da se sjetimo Resulullaha, da donesemo na njega salavat, da znamo da namaz nije primljen bez abdesta, pa da se pedantno abdestimo, da, da se pripremimo za nama. Šta je? Šta je ljepše od toga? I pola sahata se družimo sa hadisom Resulullaha sallallahu To je ono što imamo od, od, dnjavka. Ovo drugo smo ostavili svojim, svojim nasljednicima. Kaže, šta nam abdest još pomaže? Ove tri bolesti, vezivanje srca, srđba, srđba i, i strast, isto tako. Strast se smiruje također abdest Strast se smiruje i postom. Vi znate da je Resulullah s.a.v. rekao, onaj od vas ko može da se oženi, neka to i učini, ako ne može neka posti, to je njemu, to je njemu zaštita. E sada, šta nam abdest još pomaže? Kaže, i badete koje mi nosimo, i time će ako da završiti halal, te sam malo dulji, ibadete koje mi činimo. Kaže, prisjećanje na slast tih ibadeta nam čini dalje činjenje lakše. Kad se fino abrestiš, pa se osvježiš, pa uđeš u namaz, pa se sjećaš ti lijepih trenutaka. Svaki put ti obav namaz lak, Zato ovo predanje, abdest je oružje vjernika. Oružje je i vjerniku za šta? Da razvijemo monotoniju. Kad klanjaš, posjetiš, nisi prisutan u namazu, a imaš vremena, otiđi abdest se opet. Osviješ se. I sada, kada je sve ovo, kada smo sve ovo zaokružili, molim vas, molim vas, nastojte, pogotovo u našem vremenu, u vremenu kada je puno onih ljudi koji pogledom svojim ubijaju ljudi. Zavist, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hadis bilježi muslim, al ainu haq, kaže zaista je urok, kaže istina. Može ubiti čovjek. Ja molim gospodara da čuvamo abdeste, da čuvamo namaze, da nas on počasti iz milosti svoje, da čuvamo, da čuvamo traženje znanja u svojim životima. Jednom sedmično, jednom sedmično, jednom mjesečno, jednom mjesečno. Nemoj, nemoj da budeš odani kojima je to nebitno. Nauči nešto, primijeni, prenesi, razgovara, društvo. Na taj način možemo promijeniti. I nije, nema velikih pobjeda, braće i sestre, bez desetina, stotina i hiljada malih. Svako od nas danas je napravio jednu malu pobjedu. Ona je zajedno, ako Bog da, jedna, jedna naša velika pobjeda, ujedno i da stvoritelja nama, da ako Bog da možemo doći kod Rasulullaha sallallahu alaihi sallam reći, mi nismo tvoji ashabi, ali smo tvoji ahbabi, volni smo te. Pa te molimo Boži poslaniće da ti budeš naš zagovornik. Ja sumnjam, ja sumnjam da će se Rasulullah sallallahu oglušiti o, naš, o tu našu molu. Jer onaj ko voli Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam druži se sa njegovim hadisima, uči od, od poslanika. Mi smo mogli dobiti knjigu bez poslanika, ali onda ne bi znali kako je živjeti u životu. Rasulullah nas je naučio kako da je živi. I svako onaj ko nosi islam treba živjeti stilom, stilom življenja Rasulullah sallallahu Tada će ljudi kazati, vidi, ovaj čovjek je čest, pa čak ako se i ne slažem sa njim Cijenit će nas i uvažavati. Ja molim gospodara da nas na tom putu pomogne i molim njega iz milosti njegove da svaki naš susret bude radi njega, radi uzvišenog stvrtelja i da nas počasti ljubavi prema njegovom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru sačuvaj nas džehennema i svakog djela koje približava džehennema. Gospodar naš molimo te da u svakom dobru koje činimo ustrajimo. Gospodaru molimo te da svako zlo koje činimo ostavimo. gospodar počasti nas da budemo srca odanih tebi. Gospodaru počasti nas da budemo od onih koji savladavaju srđbu svoju. Gospodar naš počasti nas da budemo od onih koji strast svoje usmjeravaju prema pravome putu. Gospodar naš počasti nas da blagodat spoznajemo kroz njihova trajanja. Zaštiti nas od dana kada ćemo blagodat spoznati samo zato što smo izgubili. Gospodaru, počasti nas da čuvamo blagodati tako što ćemo tebi zahvalni biti. Gospodar naš, počasti nas da imamo lijepo mišljenje o tebi, stalno činimo dobro. Gospodaru, naš, počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas društvom poslanika, šehida, odabranika i tebi odanih robova. Gospodaru naš, tvoju milost molimo pa nas ne prepusti samima sebi nikoliko treptaj oka. Gospodaru naš, zaštiti naše porodice i brakove. Gospodaru naš počasti naše mladiće i djevojke hajili braka. Gospodaru naš sačuva ih od svakoga grijeha gospodaru. Počasti nas da naše ruke rade za dobrobit muslimana i svih ljudi. Gospodar naš počasti nas da budemo proživljeni u društvu svoga miljenika. Oprosti nama, roditeljima, našima, braći i sestrama i svima koji su ovdje i koji su odsutni. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammed. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammed. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru naš krv umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zaštiti. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursal. Alhamdulillah rabbil alamin al-fatih.